Then, <coughs> ito dito sa akin. And 21 sa akin. Okay. Yun na. <coughs> Ay, teka. Ano yun? Um, okay, game na. Ano ba yun? Ako ganyan. <laughs> yung dati mong setup na... Yun na. Ayun ano na ba yan? Okay, so pindot na. Okay ng dalawa sila Eric May ay bungad na bungad ang kanilang mga pagmumuka. Okay. <clears throat> So dito ulit tayo sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6 at bilang review natutunan natin nung nakaraang mga araw yung tinatawag kong 4 Ds ng temptation apat na Ds ng temptation kumbaga Una natin pinag-aralan yung tanong na ano yung tukso at natutunan natin na uh, yung meaning ng tukso essentially is or basically ay displacing God. na ano yan? Hindi nakapresent. Ah, hindi daw nakapresent. Hindi pala nakapresent daw. So, pinapresent ulit ni ate. Yeah. Patalasis lang ulit. Hira pag magalit. Yeah. Present. Ayan. Okay, yeah. So, nakapresent na sila, ano mga pinagsasabi ko ba, ha? Lalo, <laughs> silang nakikita. Alam na nila yan. <clears throat> Ah, siya Okay. So displacing God, yun yung ibig sabihin ng temptation. Displacing God is yung alisin yung Diyos sa senaryo at virtue ng iyong buhay. Virtue, ibig sabihin, pag-uugali mo o yung pagpapahalaga sa buhay. At merong isang concept na dapat nating tandaan na kapag inaalis na natin yung Diyos sa buhay natin, sa senaryo ng buhay natin, kapag tinatanggal na, na natin siya, ito yon Anumang masarap na hindi nakakalugod sa Diyos. Yan yung pinaka number one na pampatanggal sa Diyos sa ating buhay. Anumang masarap na hindi, kumbaga masarap sa Diyos o nakalulugod sa Kanya. And then tinalakay din natin yung question na paano nanukso si Satanas at natunghayan natin dyan yung kanyang technique na discrediting God. Yung discrediting God ay yung bitagin yung ating puso, bitagin yung itrap yung ating puso at isip sa pamagitan ng mga tanong na laban sa Diyos. Okay? Yung itrap, bitagin yung ating puso at isip sa pamagitan ng mga tanong na laban sa Diyos. And then ngayon, tinatalakay natin ngayon yung question na bakit at paano natukso si, si Eva at natunghayan natin sa nakaraan yung concept ng disconnection from God. Pero hindi yan yung ikatlong D part lang yan ng uh, oh, kumbaga subcategory o substance lang yan ng ikatlong D na hindi ko pa nire-reveal hindi ah, para may thrill pero disconnection from God ang ibig sabihin ang ihiwalay ka sa intimasya sa Diyos at yan yung isa sa dahilan kung bakit at paano natukso sa Eva sapagkat inihiwalay siya ni Satanas sa intimasya sa Diyos. At sa ating uh, pagpapatuloy sa pag-aaral na yan, uh, patuloy nating tutunghayan yung tinatawag kong The Curious Case of Eve. Napaka-curious niya kasi yung, yung kanyang curiosity ay ginamit niya sa negative na pamamaraan. Okay, yung pagiging curious. Pero yun nga, kapag ginamit natin yung ating curiosity sa negatibong paraan, ibig sabihin, kapag yung pagiging mapanuri natin o pagiging curious natin ay ginagamit natin laban sa Diyos, dyan pumapangit ang curiosity. Okay maging curious as long na nagiging close ka sa Diyos. Okay? Okay yung pagiging curious as long na nagiging close ka sa Diyos. Pero Kapag ikaw ay curious at inilalayo ka sa Diyos, that's a bad curiosity kumbaga. Negative curiosity yan. Bagay na nangyari kay Eva. At yung curiosity na, yan, ni Eva, yung siyang ating patuloy na uh, tatalakayin sa mga sandaling ito. Kasi may something sa kanyang curiosity na sa halip na maging curious siya sa kung sino yung Diyos, yung kanyang nilika, mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos, sa kanyang asawang si, si Adan, naging curious siya sa ibang pamamaraan. Okay? At yung ikalawang factor kung bakit at paano natukso sa Eva yung siyang ating tatalakayan niya. Okay? At yung ikalawang factor na yan ay tinatawag kong ito, entertaining the wavering. Okay, entertaining the wavering or para merong isang di uli, tinatawag kong dancing with the devil. Yan, dancing with the devil. So yung unang uh, factor kung bakit lumagpak, bumagsak si, si Eva ay disconnection from God. Pero yung ikalawang factor is yung dancing with the devil. Okay? Para masigit nating maunawaan yan, minsan pa nais kong basahin yung sinasabi dito sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Or siguro para maiba naman, para makita ko kung paano napipick up yung sa dito sa uh, Google Meet kasi minsan parang naglalag off yata ako. Gusto kong basahin ni ni ano ni Eric. Na-miss ko si Eric eh, yung kanyang boses, yung kanyang lovely voice. Tol, pakibasa mo nga yung Rick, pakibasa mo nga yung Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Genesis 3 verse 1 to 6. Buhay pa ba sa Eric? <laughs> Ayan. Ayan. Ah. Ah. Ah, sige, sige. Okay, thank you tol. Ayos, good, good, good, good. Okay, so balik ako sa question na yon uh, question. Sa point na yon sa ikalawang factor, Dancing with the Devil, paano nakisayaw si Eva sa ahas? Or paano, yun nga, yung point na ito na sinasabi ko dito, paano na-entertain yung tinatawag na wavering? Ano ba yung wavering na yan na na-entertain? Now, para masagot yan, may something dito sa verse 3 na tinatawag kong the problem of pen. Okay? The problem of pen. Ito yon. Basahin ko muna yung verse 3 kasi may something dito. Uh, Tagalog version, Datapwat sa bunga ng punong kahoy, ang nagsasalita ay si Eva, na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. May something na problema dyan na nagbuyo kumbaga or naghatid kay Eva para mas lalong ma-entertain at makisawsaw sa napag aralan natin sa nakaraan sa theology ng demonyo. Okay? Pero bago yan, nais kong tingnan natin itong mga translations na ito para dito sa verse 3. Sa King James Version kasi ganito yung ating makikita maging sa translation ng ESB or uh, English Standard Version saka itong YLT na yan, mga translations yan na ang gusto kong tingnan natin dito ay yung phrase o yung kataga sa baba ng verse 3 na huwag kayong kakain ni yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Okay? Uh, dito sa King James Version, ang sabi, neither shall you touch it, lest you die. Then sa ibang version, death will come upon you. Sa lest you die. Okay? Death will come upon you. Sa iba pa, sa NASB or you will die. Okay? Yung translation sa King James Version na lest you die, dito sa NASB ang sabi or you will die. Dito sa BBE, death will come upon you. May mga ganong way ng pag-phrasing, kumbaga ng, ng katagang yon. And then sa God's Word version, if you do, you will die. So parang naka-conditional kasi may word na if. So iba yung if sa or and then iba rin yung or sa will. Na, for example, death will come upon you. Kaysa sa English word na less. So may mga ganyang difference uh, sa English uh, versions. Now, meron akong gusto kong iparating kasi dyan eh. Pero, dito naman, dito sa atin, sa bansa natin, tiningnan ko, very interesting kasi yung sa mga translation dito sa ating bansa. For example, uh, sa Cebuano, yung tinatawag na Cebuano Bugna. Wala, mamaya pa, paano ko to kay ate nyo? Ang sabi dito, dili ka mo magkao ni Ana. Bisan maghikap ni Ana, aron ka mo dili mamatay. Aron ka mo dili mamatay. Uh, kapansin-pansin dito yung maghikap. Be ano yung maghikap? Saka yung Aaron. San si Marwin? Nakikinig ka ba? hmm. Maya, Eric Maya. Touch. Okay, good. Okay. And then, pagkatapos sa Cebuano Bugna, sa mababaw, eh, mababaw na translation yata ito ng Cebuano, ito pa yung pagkakasabi, kung supako na mo kini, mamamatay kami. Yan. Ano yan ulebe? Yung supakon. Okay. Susuwayin. Kita? Ang nakalagay sa King, King James kanina o sa mga English versions na binasa natin, ha? Ay, o nga pala, o nga pala, na-mute ako. <laughs> na-mute pala ako, na-mute. <laughs> Masyado ako na-excite, kumbaga. Ah, pero yun nga, no, susuwayin, pero ang sa King James Version, wala kayong makikitang word na suway, kundi uh, huwag kayong kakain na yun, huwag ninyong hipuin. Mga ganun eh. So, very interesting na may ganyang translation. At gusto ko actually yung translation na yan. And then, dagdag pa, sa, sa Bicol, grabe sa Bicol. And dito si Mama, Bicolano yan eh. Sabi sa Bicol, tinaraman kami ng Diyos. na Nanamute. Nanamute ako ulit. Ba't ako namumute, no? Okay, good. Nga ba ako namumute? Yan, di na ako mute. Sa Bicol, maganda yung pagkakasabi rin. Grabe yung ano dito, tinaraman kami ng Diyos na dain hanggang kami magkakan o magdot-dot. Yun ang nakalimutan ko kung ano yung dot-dot eh. Alam ko may kinalaman yun sa ano <laughs> pero ang, ang dati kong aso si dot touch. Na, uh, pero kasi usually yung pag ginagamit na yung dot-dot, hindi lang sa Bicol, yung dot-dot ginaganon-ganon yun eh. Very interesting ka na sa isang bagay eh. Ganon. Kasi kada yun nga, pag kun, dito, pero sa, sa Bicol kasi, naka-conditional eh. Parang if din eh. Kung gibuhon mo yan, magagadan kami. Yung kun, kung, parang ganon eh. Kung, kung gibuhon mo yan, magagadan kami. So naka-if din itong uh, sa Bicol. Then pagdating sa Ilocano, dito si Rambo no, maano kami. Dito yung kakaiba lang eh. No, mangan kami kano itibungana, weno oray. Hindi ko alam boy yung sagindime na to. <laughs> Hindi ko alam to eh. Ang alam ko lang matay kami. Parang bilis lang ng ano, <laughs> eh, immediately matay kami. Bo, ano yung sa Ah. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Yung pala yun sa ano kasi parang pag sa Tagalog na tingin ko nung pinag ah, yung tinitingnan ko tong sa sa sagin din no something na pagpronounce niya no parang sa sa mind ko parang naka root word ito sa sagiin eh sa amin sa Tagalog eh so sabi ko parang mga ganong way ng ano pero dito nakikita ko rin na immediately yung consequence eh kapag tinatch ngayon according kay Rambe itong sa yun nga may may consequence agad na matay kami parang ganon patay kami ganyan pero sa lahat ng mga translations na yan na merong immediate na na, na consequence na meron pang ang nakakonditional ganon at meron pang ang parang optional eh, o, or kasi kanina hindi nila nag-gets yung uh, yung sinasabi sa sa sa, sa Hebreo sa original language kumbaga. Now, okay yung mga translations, no problem. Pero may something kasi na siguro uh, hindi na gets yung pinaka-exact na gustong sabihin sa talagang sinabi ni Eva. May, may something kasi na word na nawala at nung tiningnan ko sa wikang Tagalog, nakuha ng mga translators natin sa Tagalog. At ang nakakuha ay yung sa ito yung sa ginagamit kong translation yung sa tab version na tinatawag at saka sa yung sa isa pa yung sa mababaw na na language ng ng Tagalog ito etong dalawang translation na to sa MPB na Tagalog at saka sa tab na versions ito yung nawala at ito yung nakikita ko na talagang eksakto sa sinasabi sa Hebreo. Now, ipapaliwanag kung bakit. Pero ito, sa lahat ng mga pangusap, ito yung nakakuha. Kasi dito, merong word na sinasabi na wala sa mga yun eh. Sa mga nabanggit na translation. At yung word na yun ay yung word na baka o kaya sa isang translation, yung raw. Baka kayo yung mamatay. Okay, no? So yung supposed to be pagkakatranslate, yun nga, na meron dapat baka kasi yun yung sa King James Version, kuha lang King James Version din, pero minsan hindi natin maintindihan kasi malalim yung English, kasi yung ginamit na word ay lest. E L-E-S-T, lest. Pero kapag uh, tiningnan mo yung ibig sabihin ng English version, ng English word na lest, may kita mo na ito ay nangangahulugan ng uh, parang uh, something na supposedly ganon, parang ganon. Eto, sa Tagalog, baka, siguro, ganon. So, kung, kung babasahin sa Tagalog, uh, yung sinabi ni Eva, tama talaga tumpak dito yung sa aking translation. Kasi ganito nga, oh, huwag kayong kakain na yun, ni huwag ninyong hihipuin, baka, o oh, baka kayo'y mamatay. O oh, siguro kasi, baka mamatay kayo. Parang ganon ang gustong sabihin. O kaya, mas gusto ko yung sinasabi sa, sa MBB, kuhang-kuha eh. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Napaka-perfect translation actually. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Now, bakit ko sinabing the problem of pen? Kasi yung word na pen, hindi yan yung ball pen. Yan yung original word na ginamit para sa word na lest. Dito sa King James Version. Ah, basahin ko ulit uh, na, ang sabi kasi ni Eva, God hath said, you shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest, or sa, sa, sa Hebreo, pen, lest ye die. Yan yung problem of pen. Now, bakit sinasabing problem of pen? Kasi, uh, nagpapakita yan at ito na yung ito na yung third na na D actually sa pinag-aaralan nating 4 Ds of Temptation. Nagpapakita kasi yan ng doubt, pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan, doubt. At very interesting kasi ganito, naniniwala ako na yung doubt na ito, itong problem of pen na ito na tinatawag ko, uh, itong problema ng baka, baka yun, kumbaga hindi yung baka kundi yung yung uh, pag-aalinlangan. Yung problema ng pag-aalinlangan na yan, naniniwala ako hindi lang ako nag-iisa dito. Actually, kapanig ko dito si John Calvin din eh. Sa kanyang komentaryo. Uh, naniniwala ako na itong doubt na ito ay hindi naganap sa first sa encounter dito sa Genesis 3 sa encounter ni Eva kay Satan ang ibig kong sabihin meron ng doubt si Eva sa kanyang isip o sa kanyang puso meron ng doubt pero yung doubt na yon na entertain lalo sa pamagitan ng kanyang encounter kay Satanas okay kaya ako pinamagatan na entertaining the wavering meron ng wavering kasi yung wavering yung doubt Natandaan niyo yung sinabi ni James na wag daw tayong katulad ng parang uh, double-minded person na yung faith ay parang nagwe-wave na parang katulad ng alon sa dagat, wavering kumbaga. Ganon. May doubt na si Eva. May doubt na si Eva. At at papatunayan ko mamaya kung bakit may may may doubt na si Eva. I hope na maalala ko no. Pero meron ng doubt si Eva bago niya pa lang may encounter si Satanas. Meron na siyang doubt. Okay? Kasi kung kung titingnan ninyo yung way ng pangungusap niya dito sa sa sa verse 3 minsan pa uh, alam niya yung word of God okay ni Eva alam niya yung salita ng Diyos pero kapansin-pansin na habang sinasabi niya yung salita ng Diyos at ka-encounter niya yung ahas, naglagay siya ng raw Okay, no? So, si Satan, tinutukso siya, kumbaga, nakikita na natin dito sa verse 1 na ang ang ang Satanas o ito yung yung ahas ay nagbigay sa kanya ng negatibong tanong. Okay? So sumagot si Eva. At sa kanyang pagsagot, ito nga sinabi niya, alam niya yung word of God eh, sa bunga ng mga punong kahoy sa lamanan ay makakakain kami. That of what? Sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin. Alam niya yung Word of God. Actually, may ibang komentarista na nagsasabi na kinurap daw ni Eva dito yung Word of God kasi hindi naman daw sinabi ng Diyos na, na bawal hipuin yung punong kahoy. Pero hindi ako po apanik sa ganong palagay kasi hindi dito dinagdagan ni Eva yung Word of God. Uh, ang point lang dito kung bakit niya sinabi yung word rin na uh, huwag ninyong hihipuin, uh, ah, nangahulugan lang yon ang kanyang practical devotion sa salita ng Diyos. Nagganon siya ka, ka, ka-dedicated sa pag-practice nun ng ng ng ipinagbabawal ng Diyos. Magkaganon man kahit na uh, kumbaga meron siyang practical na devotion doon sa kanyang sa, sa, sa pinagbabawal ng Diyos merong merong pahiwatig dito na may something na, na, na, na merong wavering o pag-aalinlangan na nagaganap sa kalooban ni, e- ni Eva. Kasi ang sabi niya, huwag kayong kakain yun, huwag ninyong hihipuin, baka. Biglang may pumasok na, baka. Siguro kasi ganito yung mangyayari kapag sinaway namin yon kapag kinain namin to so wala siyang uh, wala siyang ganong ka-exact na pagtingin na yung sasabihin ng Diyos o yung sinabi ng Diyos ay talagang magaganap. And remember, hindi pa siya bumabagsak dito. Tinu tinutukso pa lang siya eh. Pero bakit siya nagsalita ng word na baka? Anong samot? Anong, anong meron? And then, isa pang patunay, may, merong circumstantial evidence dito kasi na tinatawag eh. Uh, kasi nung sumagot yung ahas sa kanya, mas lalong binoost yung doubt na yun na meron na kay Eva. Kasi ang sabi ng ahas, merong ginamit yung ahas na kataga dito eh, na very interesting. At then, ang sabi ng ahas ganito sa verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ala! Surely, uh, sa, sa, sa King James Version, uh, ye shall not surely die. So, uh, isipin nyo, no? Bakit gagamit yung, yung ahas ng katagang Surely. Sumasagot lang siya doon sa naging sagot ni Eva, yun sa kanyang pag-aalinlangan, yun sa pag-aalinlangan ni Eva na in-express niya sa salitang baka. Baka kasi eh. Kaya yung satanas sumagot doon. Hindi. Ang totoo niyan, parang ganon. So, ang gustong palabasin sa sagot ni Satanas hindi sure si Eva. Kita niyo yun? So, ito yung nakuha kong ano dyan, aral. Marami pang bagay dyan eh. Pero ito yung nakuha kong aral. Alam, pero duda. Ang ibig sabihin ganito, alam ang sinasabi ng Diyos, pero nagdududa sa sinasabi ng Diyos. Grabe. Alam ang sinasabi ng Diyos, pero nagdududa sa sinasabi ng Diyos. Yan yung kalagayan ni Eva. Alam niya pero duda. Yan yung tinatawag na head knowledge pero hindi heart knowledge. Kasi um, sa ko may pumapasok eh. Parang si Satanas, marami rin siyang alam na scripture. Si James nga sinabi niya, pati yung mga jablo naniniwala sa Diyos eh. Alam nila yon yun nga lang, wala silang heartfelt na knowledge ng ibig sabihin, wala talagang ay ah, yung taos sa puso na pagkakilala sa Panginoon. Ganon. So, eto, eto yung problema ni, ni Eva dito eh. Alam niya yung salita ng Diyos, pero duda siya. Eh. So, ito yung magandang note, no? Hindi ignorante si Eva sa bawal o sa pagbabawal na ginawa ng salita ng Diyos. Alam na alam niya to at bilang babae, ang mga babae detail-oriented yan eh. So bilang babae, alam niya yun. Alam niya yung sinasabi ng salita ng Diyos, magkagayon man kahit alam niya, nagduda siya. Ang laking ano na ito, ito sa atin, lesson. Hindi porkit nagbabasa ka ng Bible, hindi ka magdududa sa Diyos. Nakuha niyo Hindi porkit nagbabasa ka ng Bible, eh hindi ka na magdududa sa Diyos. Hindi porkit nakikinig ka ng sermon, ng sermon, eh hindi ka na magdududa sa Diyos. Hindi porkit Yeah. Pero ah, teka ha, ah, iba yung point ng tanong na sinabi ni Mama ha. Ah. Sabi ko nga sa nakaraan, okay lang magtanong sa Diyos. Pero dito kasi, yung nagdududa ka. Gaya ng ginawa ni Eva. Alam ni Eva yung salita ng Diyos, pero nagduda siya. So yun nga no, Hi- hindi porque talagang alam mo yung salita ng Diyos eh, mananalig ka na sa Diyos eh. Natandaan niyo yung tinukso ni Satanas si ang ating Panginoong Yesus. Nag-quote din si Satanas ng Word of God. Ang sabi rin ni Satanas, it is written. <laughs> so, mismong si Satanas, biblical din. Pero hindi malapit sa Diyos. Nakakatakot ito actually. Lalo, ah, lalo na sa akin, siguro mangusap muna ako sa, sa, sa buhay ko no, bilang Bible teacher. Nakakatakot ito para sa akin eh ang dami kong pwedeng araling theology, ang dami kong pwedeng araling mga commentaries na tinatawag, mga bagay-bagay na may kinalaman sa Bible. Pero alam ninyo, kahit na marami akong alam sa Bible, hindi yun nangangahulugan na kumbaga lagi na akong magtitiwala sa Diyos. O kaya lagi akong magmamahal sa Diyos. Hindi garantiya eh, yung Bible reading eh, actually na hindi ka na magda-doubt sa Panginoon eh. Sa panahon ng Panginoong Iso Kristo, sino yung kanya mga naging kaaway? Hindi ba't mga pariseyo, iskriba, saduseyo? Sa panahon natin ngayon, sila yung mga professor ng theology. Sila yung mga doctors of law degree nung panahon ni Jesus Christ. Sila yung mga, kumbaga, religious leaders sila yung sumasaliksik sa Bible pero mga naging kaaway ni Jesus. Kita niyo yun? Nakakatakot ito actually. Hindi purkit nagbabasa ka ng Bible, mananalig ka na sa Diyos. Si Eva, alam ang sinasabi ng Diyos, pero nagdududa sa sinasabi ng Diyos. Ang dami kong pwedeng masabi dyan, pero ito yung ano eh, kaya sa totoo lang, ah, eto, mangusap lang uli ako sa akin ah, sa punto ko bilang Bible teacher. Ang dami kong napapanood minsan ng mga tagapagturo ng Biblia sa YouTube. Okay? Ang dami kong nakikita dyan kasi panahon tayo ng YouTube ngayon eh. Mag, mag-type ka lang ng mga ano kung sino yung gustong mapakinggan eh. Mapapanood mo na eh. Pero may something na itinuro sa akin ng Panginoon ngayon eh. Sa buhay ko na hindi lang basta-basta makinig sa isang tao eh, yung sa knowledge na kanyang ine-impart. Ang natutunan ko ganito eh, kapag papakinggan ko yung isang tao, kapag binabasa ko yung isang tao, ang number one kong question ito eh, may anointing ba yung taong yan? Okay, ulitin ko yan ha, baka kasi hindi nyo napakinggan. May anointing ba yung taong yan? Hindi ko na lang tinitingnan sa panahong ito kung magaling siya magpaliwanag ng Bible eh. Kundi ang tinitingnan ko, may anointing ba yun? Kung may... O kaya, sa masigit na practical na question na pwede nating maunawaan, hindi ko na lang hinahanap sa isang nagtuturo ng Bible o kaya gumagawa ng isang book yung kanyang scholarly na pagkakaalam sa isang topic ng Bible. Eh kundi ang aking tinitingnan, aking dinediscern, eto bang author na ito? Eto bang speaker na ito? Eto bang pastor na ito? Eto bang preacher na ito? Babad sa prayer? Yan yung aking question. Wala akong pakina ngayon sa totoo lang sa mga nagmamagaling-galingan sa internet at sa mga ano pa mang mga platform sa social media. Well, natututo ako sa kanila ng mga bagay-bagay in, in information-wise. Pero yung i-feed yung kaluluwa ko, pakainin yung kaluluwa ko, ang hahanapin ko hindi sila. Eh. Ang hahanapin ko ay kahit na yung simpleng tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos, pero babad sa panalangin. Kasi yung yung isang pastor na kahit simple lang mangusap, pero kapag yung pastor na yan babad sa panalangin, makapag minister siya sa puso ko. Magiging maayos ko siyang pastor. Kaya sa inyo, sa inyo no, uh, uh, Kapag ipag-pray ninyo ako, eh. natural, ako ang pastor niyo yung ano dito. <laughs> Hindi ko naman sinasabi maghanap kayo ng iba. Pero siguro sa iba, kung meron kayong ma-encounter na mga Kristiyano, kayo dito na, na kumbaga members ko ha, ang, ang, ang maging ang maging tulong niya siguro sa kanila, yung sabihin sa kanila, ang hanapin yung pastor is yung pastor na merong matinding pagpapahalaga sa presensya ng Diyos. Yung pastor na kailangan natin sa panahong ito ay pastor na hindi lamang al-aral sa Biblia, kundi pastor na babad sa panalangin. Kasi alam ninyo, yung isang pastor, pwedeng alam niya yung sinasabi sa salita ng Diyos eh. Para na mga, parang katulad siya ng parisay at eskriba, na maging master din siya ng Bible. Pwede yun eh. Pero yung question nga, may na-master ba ng Bible yung buhay niya? Kaya may, lagi may question sa amin eh, sa aming mga nagtuturo ng Bible. Ganito yung question eh. Minamaster mo ba yung Bible? First question. Ikalawang question, minamaster ka ba ng Bible? Ang ibig sabihin, hindi mo lang pinag-aaralan yung Bible, kundi ikaw pinag-aaralan ka ng Bible. Ang ibig sabihin nun, sa pastoral point of view, sinasaliksik ng Bible yung puso mo. Kung yung puso ba ng pastor ay laging nakaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung yung puso, kung yung puso ba ng pastor hindi nagdududa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi hindi porket pastor ay hindi nagdududa sa Diyos eh. Yan. Marami akong pwedeng bagay na masabi dyan sa totoo lang. Pero ang gusto kong punterihin, since yan yung bagay na inaano natin yan, hindi porkit kasi nagbabasa ka ng Biblia, ay eh, hindi ka na mag-aalinlangan sa Diyos. Hindi sapat yung magbasa ng Biblia. Kaya minsan, madalas kong daldal sa inyo, yung dalawang bagay eh. Bible reading and prayer, hindi pwede mag-separate yan. Kasi kung Bible reading lang pero wala kang prayer, hindi ka pa rin lalago sa intimacy sa Diyos. Matutokso ka pa rin. Ito, ah, huwag kayong, ah, sa, sa aking mga members dito, no? Kaya sa totoo lang, yung pagiging malakas ninyo sa pananampalataya, hindi lang yan naka, nakabatay sa pakikinig ninyo ng preaching sa akin. Hindi kung hindi ninyo sasangkapan ng prayer yung napapakinggan ninyo sa akin, pa rin kayo lalago. Hindi kayo, matutokso pa rin kayo. So, wag ninyo, wag ninyo kailanman isipin na porket, oh, buti na lang si Kuya Francis yung pastor ko. Talagang si Kuya Francis, Bible reader at saka nagpe-pray. Hindi. Hindi porket Bible reader ako o kaya nagpe-pray ako, eh kumbaga kayong na tagapakinig ko eh kumbaga magiging anointed na rin hindi yun balance dapat. Kapag kayo nakikinig sa akin, ang responsibility nyo, mag-pray din kayo. Ipag-pray ninyo yung napakinggan ninyo. Ay, ang dami kong masasabi dyan actually. Kaso nga lang kasi, kasi kayo kasi yung miyembro ko eh. Pero kung nasa ibang church ako, sasabihin ko, ah, kaya kayo, mga kristyano, mga nakaupo sa simbahan, wag lang kayong kinig ng kinig ng salita ng Diyos. Manalangin din kayo. Parang ganon. Kasi hindi sapat yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan ipag-pray yung napakinggang salita ng Diyos para magkaroon kayo ng tinatawag kong spiritual energy. Para maisabuhay yun. Isa, sa, isa kasi sa napakalaking dahilan kung bakit hindi natin maisabuhay yung salita ng Diyos, wala tayong spiritual na lakas. At yung spiritual na lakas na yon, dumadaloy lang yun sa buhay natin kapag tayo ay nagbababad o nagbibigay ng panahon. Wag, wag ko na lang sabihin siguro yung word na babad kasi baka ma-discourage kayo. Baka kasi ang isipin ninyo, Kuya Franz, ang ibig mong sabihin nun, 4 hours ako mag-pray. Hindi naman sa ganun. Pag sinabi kong babad sa prayer, parang ang gusto ko lang sabihin yung sinasabi ni Paul na pray without ceasing kahit minsan yung naghuhugas ka lang ng plato, pwede ka naman mag-pray habang naghuhugas ka ng plato eh. Pero of course, meron kang parang special na time na parang ay ikaw lang mag-isa, walang makakakita sa'yo, makakarinig sa'yo na nagpiprego sa Panginoon. Hindi yun nangangulugan na yung special time na yon ay 1 hour, it could be 15 minutes o kaya 10 minutes or depende sa leading sa inyo ng Holy Spirit. Ganyan. Pero ang point ko, yung spiritual energy kasi na yan, para maisabuhay natin yung Word of God, nagdadalo yan sa buhay natin kapag tayo ay nagpipray hindi ko kayang explain yan sa totoo lang. Kasi mauunawaan nyo na lang yan kapag ginawa ninyo. Yan yung bagay na na magtawag dito na mauunawaan nyo lamang kapag nag kapag ginawa ninyo. Okay? So, ulitin ko, yung spiritual energy para may sabuhay yung Word of God, nagmumula yan sa prayer. Kaya merong kasabihan eh at dito pasok yung context ng kasabihan na yon. Prayer is power. Totoo yun. Prayer is power in a sense na nagiging malakas ka na isabuhay yung Word of God kasi galing ka sa presence ni God. Nagkakaroon ka kasi ng inspiration eh. Kumbaga sa ano, kumbaga sa cellphone na low bat, na-charge ka uli para mag-function. Ganun yung prayer eh. So, oo nga, parang tulad ng cellphone, ang dami mong data, ang dami mong parang magagandang software na nakalagay, pero kung low-bat ka, walang kwenta. So, ang prayer isinasaksak natin yung cellphone ng buhay natin doon sa source ng energy na walang iba kundi yung presence ng Panginoon. Para kapag na-charge na tayo, magpa-function uli tayo. Ganon yung prayer. Now, yan, yan yung pinakasimpleng bagay na pwede kong gamitin to explain na yung spiritual energy to to do the word of God o yung para isabuhay mo yung salita ng Diyos is nagmumula sa presensya ng Diyos through prayer. So, kaya ako sinasabi yan, yun nga, kasi nga dito, ay ayaw kong mangyari sa buhay natin na alam natin yung word of God pero duda tayo. Uh, and then last thing ito, last thing. Uh, nagdududa tayo kasi kulang nga rin tayo sa prayer. Alam niyo yung doubt? Marami pang ibang explanation, ah. marami pang ibang explanation sa totoo lang. Pero, yung taong o yung Christian na laging nagbibigay ng time sa presence ng Panginoon, hindi ko naman masasabing lagi siyang perfect, no? Pero ang gusto kong sabihin ganito, yung Christian na laging nagbibigay ng time sa presence ng Panginoon, may mababang tsansa <laughs> ewan kung pwedeng gamitin yung word na to, may mababang tsansa na magduda. O siguro, mas mababa yung uh, ano, ano, tsansa kasi ginamit ko eh hindi, ka hindi ka mabiliyon ito na lang hindi ka mabilis magduda sa Diyos sa anumang sitwasyon na kilalalagyan mo sa buhay kung madalas ka sa kanyang presensya ganon ulitin ko ah kung madalas ka sa presensya ng Panginoong Diyos, hindi ka mabilis magduda sa salita ng Diyos. Now, by simple application, paano? Kunyari, Madalas ko naman tong banggitin eh. Uh, kunyari, wala kang pagkain ngayon kasi wala kang sigurong Huwag hmm, ko na lang siguro gamitin yung pagkain kasi parang madalas naman sa atin dito busog eh. Okay, pero ang gamitin ko na lang ganito kunyari, meron kang meron kang gustong gawin sa hinaharap, meron kang plano. Okay, no? Kunya, eto na lang sila prank kasi ikakasal nga eh. So, Although alam kong parang okay na yata yung financial nila Frank, pero just in case no kunyari, just example lang ito ha, sila Frank kunyari ikakasal ano, sigurado merong mga bagay-bagay yan sa kanilang isipan na na nangangamba sila kasi may mga challenge yun na pwedeng kaharapin eh. Okay, no? So, kunyari, sa kanilang buhay ngayon na merong ganung pinaplano, may challenge ng pwede silang kaharapin. So, i-apply natin yung Word of God. Kunyari, sinasabi ng Word of God, God will provide. Okay? God will provide. And then sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ano pa? Sabi rin ng Diyos na magpakalakas ka lang, uh, kaya mo yan. Parang yung sinabi niya kay Joshua, big, uh, be of good courage, mga ganon. Magpakatapang ka, hindi kita iiwan. And then, ano pa, yung sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. And then, ano pa yung pangako ng Panginoon? Wait upon the Lord. And then, and He will lift you up. Parang ganon. Ano pa yung pangako ng Panginoong Diyos? Ano pa yung kanyang sinabi? Yung sabi ni Pedro, uh, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kumbaga ipagkatiwala mo sa kanya lahat ng mga uh, ah, uh, ah, al- alalahanin mo sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. And then yung sabi ng Panginoong Heso Kristo, don't worry of tomorrow. Parang ganyan. Kasi kung paano pinapakain ng Diyos Ama yung mga ibon diyan sa paligid, papakainin ka rin ng Diyos. So, ang dami ko ng mga sinabi, mga ano, no? Mga word of God, ano? Kunyari, in, in, in relation sa sa let's say sa, sa kakaharaping mga challenges nila Frank at saka ni Eli. So gamit yung mga word of God na yon, sa totoo lang, meron kang complete provision ng Panginoon, ng presence ng Panginoon sa buhay mo o sa buhay nila Eli at saka, at saka ni Frank na sasamahan sila ng Diyos sa kanilang preparation. As long na nila yung mga ganong sinasabi ng Diyos na for example, trust in the Lord, maniwala, man, magtiwala ka sa Panginoon, uh, ibigay mo sa kanya lahat ng problema mo, siya ay bahala sa iyo. So nandoon yung provision ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Pero ito yung point ko eh. Kapag sila prank at saka si Eli kulang sa prayer, <laughs> may tendency na mag na maratel sila at mag-worry sa bawat step of the day kumbaga, sa bawat step ng kanilang planning. Kita niyo 'yon? Kasi, kasi wala silang spiritual energy para sa bawat araw at sa bawat hakbang sa plano. So, pwede silang mag-worry. So, eh, kaya, kaya ang point ko kanina, mab mabilis tayong mag-doubt kapag hindi tayo babad sa presence ng Panginoon o kung hindi tayo nagbibigay ng time sa presence ng Panginoon. Kaya kung gusto nating paglabanan yung doubt, yung alinlangan sa buhay natin, kinakailangan na magbigay tayo ng time sa presence ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo magbibigay ng time sa presence ng Diyos, mabilis tayong magduda sa Diyos. Ang dami kong pwedeng sabihin dyan sa totoo lang. Pero, I think yan lang yung gusto kong ano, sabihin. Gusto kong simplihan lang. But I believe na yung spirit of the, yung spirito ng Panginoong Diyos ay I believe uh, masigit niyang ituturo ito sa inyong puso uh, kung higit niyo pang pagninilayan at ipagpipray. Pero yun nga no, ulitin ko lang dito ako magtatapos. Mabilis tayong magduda sa Diyos kapag kulang tayo sa presensya ng Diyos o sa pananalangin sa Diyos. Okay? So wag nawa tayo maging tulad ni Eva na alam pero duda. Okay? Okay, so let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na aming napakinggan na yan. Nawa po, wag po kaming matulad kay Eva na bagamat alam niya yung salita mo, pero nagduda po sa inyo. We pray, Panginoon, na sa amin pagkakaalam ng inyo pong salita, magbigay din kami ng time na palaguin, yung salita mo sa aming buhay sa pamagitan ng pagbibigay namin ng time sa inyo pong presensya. Na ipanalangin po namin yung salita ng Diyos na aming natanggap upang ito ay lumago sa aming puso. Ito po yung aming dalangin, Panginoon, na hinihiling po namin na gamitin ng iyong Espiritu para sa kapurihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay guys, minsan pa, God bless you. Uh, God bless you yan. Benediction time uli yan. Okay, God bless you. Yeah. ata si tatay.